Okuruga esura ya 16 Manu nendai Enteko yona yabaisiraeli bayimukya baruga elimu bagoba omwirungu lyasini eliri omugati ya elimu na Sinai Akirukya 10 na 5 kyo mwezi gwa kabiri barugire e Misiri Bona bajojobera Musa na Aroni omwirungu elyo bati akiri kubo mukama atwitire Misiri baitu bayire nitushu ntama anyungu zenyama tukalia ekyakulya tukayiguta embage giyona mugire Misiri mwagireta omwirungu eri kugisa enjara omukama agambira Musa na Aroni ati nini kubagwisiza ebyakulya nkenjura kuruga omwiguru Bulikiro omuntu agende ashomboke ebyakulya byekiro kimo mbalenge kwata amateeka gange angache Akiro kya mukaga bashomboke ebyakulya byebiro bibiri babichumbe Musa na Aroni bagambira abaisiraeli bati bwaigoro muramanya okwo mukama niwe abaire Misiri kandi bwaigoro murabona ekitinwa ke aho kuba aulire okujojoba okwo mu mujojobeere itwe twaba bayi kutujojobera musa agambate bwaigoro mukama araba enyama yokulya kandi bwankya abaye ebyakulya muigute enshonga yaulire okwo muri kumujojobera itwe twaba ba timuri kujojobera itwe ni mujojobera omukama wenene Musa gambira aroni ati ogambire enteko yona y'abaisiraeli oti mwije omumaisho ogwo mukama kuba yaulire uko muri kujojoba Oro Aroni yabere nabagambire ebigambo ebyo babone kitinwa kyo mukama omukitwi omukama agambira mushati naulira okujojoba kw'abaisiraeli obagambira oti akalimba bazana muralya enyama kandi bwankya murayiguta ebyakulya awo muramanya okwo mba mukama ruwanga wanyu bwaigoro endai zija zibunda orusisira kandi bwankya orume rurara ruzingoire orusisira oruo korume rwabere rwayomire leba omwirungu obuntu buke buke nibushusha orubale buhulingirire oruwa abaisraeli babuboine babazangana bati ekikiki akuba tibamanyire nikiya abo mushaba gambirati ebi nibyo byakulya ebyo mukama yaba kulya nibyo byakulya ebyo mukama yaragirati mushomboke ebyara achobora kulya kuonderana norubara rw'abantu abo muntu ainabo omuyemali buliomo omeri emo abaisiraeli bakora batyo aba bashombokya bingi abandi bashombokya biki oroba akabipimire omu omeri ayashombokize bingi akaba ataina mishagire ayashombokize bike tiyarebereirwe buliomo akashombokya ebyo yabaire nashobora kulya Musa abagambira ati omuntu nomo ataraza kantu kyonkati bamulire abandi babirazao kyonka byagira enzito byanuka mushaya batamu buli bwankya buli muntu yachombokyaga kingi ekyo yabaire nashobora kulya kyonka oro omushana gwajwaga bwagirira akiro kya mukaga bashombokyaga ebyakulya byebiro bibiri buli muntu omeri ibiri oro abebembezi bente kubazire kubagambira musa abaurorati ekyo nikyo mukama aragire ati nyenkya kirokyo kuumura ni sabato yange ntakatifu ebyakulya ebyo murakanda mukande ebyo murachumba muchumbe ebirasigarao byona mute arubaju azeo kityo ebyasigarao babita arubaju babirazao ngoko musaya baragire tibyanukire anga kugira nzito mushagambate Mubiri ekireki arokuba ni sabato yomkama ali sabato ebyakulya timubibone muishwa mubishomboke omubiro mukaga kubakiro kya mushanju niyo sabato tiyabeyo kantu akiro kya mushanju ekyo abandi bagya kushombokya tibashangireyo kantu mukama agamira mushati muraberayi nokwanga kukwata miyango yange namateka gange mbaire ekiro kya sabato kityo akiro kya mukaga nimba ekyakulya kyebiro bibiri inywena buli muntu aikale amwanywago akiro kya mushanju ataba omuntu aturuka kurugamba lyali niko abantu kirekyo kuhumura ebyakulya ebyo abaisiraeli bakabyeta manu ekaba neshusha enjuma yomugusha neyira mara nenura nkama ndazi gakolerwemu obwoki Musa agambati omkama angire katubikao eomeri emo yamanu egi tugibikire bayikuru baitu baije babone byakulya ebyo yatuwaire kulya omwirungu oro yabaire natuya misiri agambira aroni ati okwate emuga ogitemu eomeri emo yamanu emugegyo ogite omumaisho gomukama tugibikire bayikuru baitu nkoko mukama yaragire musa niko aroni yataire emugegyo omusanduku yendagano Abaisiraeli bakalia manu emyaka makumigana kuika oro bagobire omusi ya Kanaani bakatura Omeri nikyo kitweka kya ikumi kya Efa 10